50 languages. 28 28ในโรงแรม การร้องเรียน a l'hotel reclamacions ฝักบัวใช้งานไม่ได้ la d u c h a no funciona ไม่มีน้ำอุ่น No hi ha aigua calenta. คุณมาซ่อมมันได้ไหมคะ Ho podeu reparar? ในห้องไม่มีโทรศัพท์ No hi ha telèfon a l'habitació. ในห้องไม่มีโทรทัศน์ No hi ha televisió a l'habitació. ห้องไม่มีระเบียง L'habitació no té balcó. ห้องนี้เสียงดังเกินไป L'habitació és massa sorollosa. ห้องนี้เล็กเกินไป L'habitació és massa petita. ห้องนี้มืดเกินไป L'habitació és massa fosca. เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน La calefacció no funciona. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน L'aire condicionat no funciona. โทรทัศน์ไม่ทำงาน El televisor està espatllat. ดิฉันไม่ชอบเลย Això no m'agrada. มันแพงเกินไป És massa car per mi. คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมคะ Té alguna cosa més barata? ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมคะ Hi ha un alberg de joventut al barri? มีเบดแอนด์เบรดฟาสใกล้ที่นี่มีไหมคะ Hi ha una casa d'hostes al barri? มีร้านอาหารใกล้ที่นี่มีไหมคะ Hi ha un restaurant per aquí?